Dieva tēvā un dēlā un svētā gara vārdā. Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Kungs ir labs pret visiem un žēlsirdība ir visos viņa darbos. Darbie brāļi un māsas Kristū, mēs dzīvojam trauksmainā laikā un ap Latviju savelkās arī tādi negaisa mākoņi. Un e, tas ir laiks, kad mums ir jāicina ticīgā tauta un visi labas gribas cilvēki, e, lai mēs sauktu uz Dievu. Un šodien svinot Tēvu Marijāņu simtgadi Latvijā, mēs esam viņiem pateicīgi par to, ka viņi ir sludinājuši šo Dieva žēlsirdības vēsti Latvijā jau veselus simts gadus. Un sevišķi nu, manā atmiņā ir divi vārdi ļoti iespiedušies atmiņā. Viens tas ir tevs Viktors Pentjušs, kuram es esmu pats pateicību parādā gan par savu aicinājumu, gan arī par e, aicinājumu atpazīšanu, gan arī par tādu pavadību, garīgo pavadību daudzu gadu garumā, sākot jau ar bērnības gadiem. Un otrs tad ir tevs Upenieks, kurš kurš arī gar, garīgajā seminārā ir atstājis daudzu topošo priesteru dzīvē neizdzēšanas pēdas. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi apzināties to, ka jā, grēku ir daudz mūsu tautā, mūsu valstī, bet ir svarīgi pateikt kungam, kungs, esam grēkojuši, piedod. Un tad, kā mēs dzirdēsim arī lasījumos, un pirmajā lasījumā, ka Dievs ir žēlsirdīgs, Dievs vēlas piedot, Dievs vēlas iemest mūsu grēkus kā jūras dziļumos un nepieminēt tos. Bet ir svarīgi šī grēka, lai būtu šī grēka apziņa un būtu šī nožēla par grēkiem. Un tevi, Marijāņi, to ir sludinājuši, viņi to ir es tā ticu, turpinās to darīt, un tas ir arī mūsu visu pienākums, garīdznieku pienākums, un arī ikviena kristieša, ikviena ticīgā aicinājums tas ir aicināt uz atgriešanos, lai Dievs izdzinātos negaisa mākoņus, kas savilkušies ap Latviju un ap mūsu dzīvēm. Tāpēc tagad arī svētās misas iesākumā nožēlosim mūsu grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šai svētajā misijas upurī. Es atzīstos visvarenajam dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani kungu mūsu dievu, lai apžēlojies par mums visvarenais dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvēm. uz to ar svētajiem sakramentiem jau šeit mūs dari par pārdebisko žēlastību dalībniekiem, vādi mūsu laicīgo dzīvītā, lai mēs nonāktu tavas mūžīgās gaismas mājokļos. Mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Kungs, gani savu tautu ar savu zizli, savā mantojuma ganāmpulku, kas mājo vienatnē mežā dārzu vidū. Lai viņi ganās Basanā un Gileādā, kā sensenos laikos, kā tavas iziešanas dienās no Ēģiptes zemes, parādi mums brīnumus. Kurš Dievs ir tev līdzīgs, kas attālini noziegumus? un piedod grēkus atlikušajiem no sava mantojuma. Viņš netur mūžīgi savas dusmas, jo viņam patīk žēlsirdība. Viņš atgriezīsies un iežēlosies par mums, samīs visus mūsu noziegumus un visus mūsu grēkus iemetīs jūras dziļumos. Tu parādīsi uzticību Jēkabam, žēlsirdību Abrahamam ko es izvērējis mūsu tēviem kopš sensenām dienām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kungs ir šāsirdīgs un labvēlīgs. Kungs ir. kas ir manī, lai teic viņa svēto vārdu. Teic mana dvēsele, kungu, un neaizmirsti, ko viņš tev darījis labu. Kungs ir šāds. piedot visas tavas vainas un ziedē visas tavas vājības. Viņš izglāb no nāves tavu dzīvību. Un veltīt tevi ar žēlastību, šalsirdību. dusmojas. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu vainām. cik augstu ir debesis pāri zemei, tik liela ir viņa žēlsirdība tiem, kas viņa bīstās. Cik rietumi ir tālu no austrumiem, tik tālu no mums viņš ir aiznesis mūsu vainas. Kungs ir šās sirdīs un labvēlīgs. Lai ir slavēts Dievs tava vārds, lai ir slavēts Dieva vārds. Es celšos iešu pie sava tava un sacīšu. Tēvs, es sagrēkoju pret debesīm un pret tevi. slavēts Dieva vārds. Dievs kungs, lai ir ar jums! Ir ar Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Lūkas. Kungs. Tajā laikā pie Jēzus nāca visi muitnieki un grēcinieki viņā klausīties, bet farizēji un rakstu zinātāji kurnēja sacīdami: Šis pieņem grēciniekus un kopā ar viņiem ēt. Tad viņš pastāstīja tiem šo līdzību, sacīdams: Kādam cilvēkam bija divi dēli, un jaunākais no viņiem sacīja tēvam: Tēvs dod man to mantas daļu, kas man pienākas, un viņš sadalīja tiem mantu. Pēc dažām dienām jaunākais dēls visu saņēmis, aizceļoja uz tālām zemēm un tur izšķērdēja savu mantu, izlaidīgi dzīvodams, bet kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Viņš aizgāja un apmetās pie kāda šīs zemes iedzīvotāja, un tas viņu sūtīja savā tīrumā ganīt cūkas, un viņš ilgojās remdēt izsalkumu ar pākstiem, ko ēda cūkas, bet neviens viņam tās nedeva. Tad apdomājies, viņš sacīja, cik daudziem mana tēva algāģiem ir maizes papilnam, bet es te mirstu badā. Es celšos, iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, Tēvs, es sagrēkoju pret debesīm un pret tevi, un vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu pieņem mani kā vienu no saviem algāģiem, un piecēlies viņš gāja pie sava tēva. Bet, kad viņš vēl bija tālu, viņu ieraudzīja viņa tēvs un iežēlojās, un izteicies pretī, krita viņam ap kaklu un viņu noskūpstīja. Bet Dievs viņam sacīja: Tēvs, es sagrēkoju pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu Bet Tevs sacīja savam kalpam: Steigšus atnesiet vislabākās drēbes un apģērbiet viņu, uzvelciet viņam rokā gredzenu un kājās sandales, atvediet nobarotu teļu un nokaujiet, un mēs ēdīsim un dzīvosim, jo šis mans dēls bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies, un viņa sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija tīrumā, un nākdams atpakaļ un tuvodamies mājām, viņš izdzirdēja mūziku un dejas troksni. Pasaucis vienu no kalpiem, viņš jautāja, kas tas varētu būt. Tas viņam sacīja: Ir pārnācis tavs brālis, un tavs tēvs nokāva barotu teļu, tāpēc, ka viņu ir veseli atguvis. Bet viņš sadusmojās un negribēja iet iekšām. Tad tevs izgāja sārā, sāka viņu lūgt, bet tas atbildot sacīja savam tēvam: Redzi, tik gadus es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu pavēli, bet tu nekad man neiedevi nekazlēnu, lai es varētu papriecāties ar saviem draugiem. Un kad ir pārnācis šis tavs dēls, kurš tavu mantu ir izšķiedis ar netiklēm, tu viņa dēļ liķi nokaut barotu teļu Bet tēvs atbildēja: Dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss manējais ir arī tavs, bet vajadzēja dzīvot un priecāties, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāvā, var dzirdēt, vai ne? Darbie brāļi un māsas Kristū, cienījamie biskupi, konsekrētas personas, brāļi kongregācijā, brāļi priesterībā. Kad mēs gatavojamies šiem svētkiem, jāsaka, ka mēs gatavojamies ļoti ilgi. Tad sākumā bija paredzēts, ka šajā, šo uzrunu, ko es vēlos pateikt šeit un tagad, Man būs jāpasaka vēl pirms svētās mises. Bija paredzēts referāts ar nosaukumu Marijāņa Latvijā. Bet nu, vēl lielākais gods man ir tagad, kad mēs bijām atteikušies no tā referāta, un mūsu tēvi eh, palūdza mani pateikt šo uzrunu tieši sprediķi ietvaros. Bet mana liturgiska jūtība eh, tomēr liek man, lika man šo referātu partaisīt, jo viena lieta ir tāds puszinātniskais referāts – Un otra lieta ir sprediķis. Tāpēc ceru, ka neviens jau neņems par ļaunu eh, un ne, neparmētīs man, ka es šo referātu pārformatēju, un es pateikšu tieši sprediķi. Nu, galu galā atpakaļceļa tik un tā jau nav, un nav neviena cita, kurš varētu uzrunāt jūs šodien. Tā kā nav iespējams vienā neilgas predika laikā pastāstīt par visu Marijāņu vēsturi, jo bija ļoti daudz notikumu šajā laikā, pa šiem simts gadiem. Tāpēc es vēlētos apstāties šodien pie viena temata. Es gribu jums parādīt, un varbūt dažiem arī pierādīt, ka Marijāņu ierāšanās Latvijā tā bija dieva providences zīme, tas bija dieva darbs. Es mēģināšu jums parādīt, ka brīži vien, bieži vien cilvēks plāno vienu, bet Dievs kaut kā lietas kārto mazliet savādāk. Nu, jau sāksim. Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas 1918. gadā, vēl dažas nedēļas pirms šī neatkarība tika pasludināta, pāvests Benedikts 15. veica diezgan profetisko žestu. Es varētu pateikt, izdeva diezgan profetisko dokumentu jo vēl dažas nedēļas pirms neatkarības iegūšanas vai proklamēšanas pāvests bija atjaunojis Rīgas biskupiju. Līdz šim Rīga, Latvijā atrodošās draudzes bija pakļautas vai nu Mohiļevas diecēzē, vai nu Žemaišu diecēzē. Katrā ziņā Latvijas baznīcas struktūras nebija patstāvīgas. Un pāvests izdara šo, šo žestu. Es nezinu, kāda bija tam visam virtuve pēdiņās, Es nezinu, kādas bija sarunas, bet mēs varam redzēt to faktu, ka vēl dažas nedēļas pirms eh, Latvijā pasludināja par savu neatkarību, par savu neatkarību jau pasludināja Latvijas katoļu baznīca vai katoļu baznīca Latvijā, precīzāk būtu tā. Otrais šīs diecezes bīskaps Antonijs Springovičs, kurš stājās amatā 1920. gadā, jau uh, vēlējās un izrādīja tādu vēlēšanos, lai atjaunot klostra dzīvi Latvijā. Tiem, kas nav, e, tie, kas nezina kontekstu, es gribu tikai pateikt, kā Krievijas impērijas laikā klostra dzīve um, Latvijā un ne tikai Latvijā faktiski gāja uz miršanu, jo um, klosteriem nedrīkstēja uzņemt jaunus kandidātus, bet tie, kas bija jau uzņemti ar laiku, domāju, ka tas ir saprotams, novecoja. Un tā klosterī tika slēgti viens pēc otra. Un arī Latvijas teritorijā mēs nonācām līdz tam brīdim, kā nepalika, faktiski nepalika neviena konsekrētā, un tikai dažas konsekrētas personas bija uh, dzīvoja slepenībā. Tieši tādos apstākļos Bīskaps Pringovičs uzsāk saraksti ar vēl vienu bīskapu, jau sveitīgo Viļņas bīskapu Juriju Matuleviču. Viņus vienoja draudzīgas attiecības, nu, cik pat tik pat cik draudzīgas, jo viņi viens otru diezgan labi pazina, jo kopā e, paralēli studēja kādreiz Pēterpils akadēmijā. Bīskaps Juris Mutuļevičs bija pāris gadus vecāks. Un šī sarakste, ko es atklāju arhīvā, liecina par to, ka e, Antonijs Springovičs, tajā laikā vēl bīskaps, lūdza biskupu Matuleviču, vai viņš nevarētu atsūtīt pāris Lietuvas tēvus, Marijāņus, lai viņi varētu kalpot šeit, Latvijā, lai viņi varētu pārņemt kādu draugu un faktiski atdzīvināt mm, klostra dzīvi. Un atkal eh, tas var būt, lai paliek noslēpums, jo ne visi to zina, un varbūt ne viss būtu vērts atklāt. Bet nonā, abi biskupi nonāca pie slēdziena, ka vislabāk būtu, ja parādītos kādi Latvijas kandidāti kuri vēlētos iestāties pie uh, Marijāņiem vai kāda cita kongregācijā, un kuri varētu būt tie pirmie, kas atjaunos klostra dzīvi Latvijā. Un tā arī sanāca. 1923. gadā divi priesteri, balvu prāvests uh, Benedikts Skrinda, uh, viņam jau bija 55 gadi, iedomājieties, 55 gados cilvēks nolēma pilnīgi mainīt savu dzīvi. Un otrais, pilnīgi jauns, ļoti jauns vikārs, 23 gadu vecumā, dažus mēnešus kā iesvētīts Broņislavs Valpitras no Krāslavas, neatkarīgi viens no otra, nezinot viens par otru, pieteicās pie bīskapa Antonijas Pringoviča ar lūgumu, vai viņi ne, nevarētu iestāties kādā klosterī, vai viņi nevarētu realizēt to, ko mēs mūsu garīgas dzīves teoloģijā saucām par klostera dzīves aicinājumu. Jāsaka, ka tēvs Benedikts vēlējās iestāties pie franciskāņiem, jo viņš vēlējās realizēt nabadzības solījumu eh, heroiskā pakāpē, varonīga pakāpē. Tevs eh, Broņislavs Valpitrs vēlējās iestāties pie salīdzjāņiem vai pie redemptoristiem. Viņam vienu laiku arī bija doma par jēzuītiem, jo viņš vēlējās kalpot jauniešiem, viņš vēlējās veidot jauniešu grupas, viņš vēlējās būt jauniešu kapelāns, Jo vairākus mēnešus viņš arī šo kalpošanu veica, būdams jauns vikārs Krāslava un vēl būdams diakons Līksnā. Bet es to mēģināšu tagad maigi noformulēt. Bīskaps Antonius Springovičs ļoti uzstājīgi ieteica abiem priesteriem iestāties pie marijāņiem. Ne pie jēzuītiem, ne pie franciskāņiem, ne, ne pie redemptoristiem, bet tieši pie marijāņiem. Un šeit mēs pienākam pie šī jautājuma, kāpēc tieši marijāņi? Jo taču neliela kongregācija vēl jau vairāk ar tā saucamiem parastajiem solījumiem. Tas nav kaut kāds ordenis ar lielām tradīcijām. Nu, pirmā atbilde, kas varētu būt mm, adekvāta, tas ir tas, ka abi divi bīskapi, bīskaps Juris Matulevičs un bīskaps Antonijs Springovičs bija pazīstami. Viņi viens otru pazina diezgan labi, un, protams, ka nesauksi kādu, kuru nepazīsti uz savām mājām. Bet pastāv vēl viena, es teikšu, vēsturiska hipotēze, bet kura tika apstiprināta no vairākiem avotiem. Un proti, šī hipotēze ir ļoti interesanta. Bīskaps Antonius Springovičs ļoti vēlējās, lai konsekrētie, kas kalpos Latvijā, būtu padoti bīskapam. Un viņš bija dziļi pārliecināts, ka Marijāņu kongregācija, viņa ir kongregācija, nevis ordo, nevis ordenis, ka viņa ir apstiprināta tikai dieceses bīskapa līmenī. Un līdz ar to tie garīdznieki vai tie brāļi, kas nāks uz Latviju, viņi būs tiešā neatkarībā no bīskapa. Un cik liels bija viņa izbrīns, kad viņš uzzināja, ka neskatoties uz to, ka Marijāņa ir tikai kongregācija, ka viņi ir pāvesta pakļautībā, ka viņa konstitūcijas ir apstiprinātas ne jau diecēzes, bet apustuliska krēsla līmenī. Bet jau atpakaļceļa jau nebija. Un bīskapam nācās samierināties ar to, ka marijāņiem, kā arī citiem konsekrētiem, ne tikai šodienas eh, kanoniskajos ietvaros, bet arī tā laika kanonisko tiesību ietvaros bija zināma autonomija. Dargās ekscelences, darbie bīskapi, eh, es gribu eh, jums tikai pateikt, ka noteikti jūs savā pieredzē esat pieredzējuši to, atvainojiet par tādu tautoloģiju, ka neskatoties uz to autonomiju, ka marijāņi kalpo Latvijā vienotībā gan ar diecezes biskupiem, gan arī ar diecezes klēru. Un mēs vienmēr bijām atvērti uz visām iniciatīvām, ko biskupi šo simts gadu uh, laikā uh, mums, mums uh, uzticēja un kurus mēs esam pildījuši. Un, lai pierādītu šo lietu, atvainojiet par tādu nelielu atkāpi, es vēlos, ekscelence Zbigņevs, es vēlos jums uzdāvināt Eh, tas ir ekskluzīva lieta, jo palika pēdējais eksemplārs, mana pagājušā gada aizstāvēta doktorāta eksemplāru. Es ceru, ka tas atradīs labu vietu arī kurijā vai varbūt jūsu personīgā plauktā, kā pierādījumu tam, ko es pateicu. Bet es vēl nepabeidzu. <laughs> Atgriezīsimies pie mūsu tēviem. 1923. gada februārī viņi dodas uz Lietuvu, uz Marijampoli, iziet noviciātu. 1924. gada 24. februārī tēvi, jau tēvi, Benedikts Krinda un Bronislavs Valpitrs saliek savus svecolījumus un saskaņā ar to, kā vēlējās abi divi bīskapi, viņi atgriežas uz Latviju. Un viņi ierodās uz Viļāniem, jo šī baznīca, klosteris, kas ir blakus, viņš izskaties mazliet savādāk nekā tagad. Viņš tika uzticēts Marijāņiem. Viņš tika uzticēts Marijāņu apkalpošanai, un tieši šī vieta, kurā mēs šodien stāvam un atrodamies, tā ir atjaunotas klostra dzīves Latvijā, varētu teikt, šūpulis. Jo tieši šajā vietā atsakās, negribu teikt, sākās, bet atsakās klostra dzīve, Latvijā. Un tālāk es gribu dot vārdu vēl diviem marijāņiem, bet marijāņiem no pagātnes, jo sprediķoties var būt tikai viens. Es vēlos jums nolasīt tikai dažas atstarpes no tēva Bronislava Valpitra atmiņām. Šī grāmata jau ir pieejama, pagājušā gada viņa tika izdota. Un es vēlos jums arī nolasīt dažas atstarpes no tēva Benedikta Skrindas atmiņām. Es ceru, ka šī grāmata redzēs gaismu šogad, varbūt tuvāk rudenim. Es šos tekstus mazliet pakorrigēju, es arī pakorrigēju datumus, vienkārši, lai būtu vieglāk tas teksts uztverams. Bet paklausīsimies, ko viņi raksta par to dienu simts gadus atpakaļ. Pirmais - Tēvs Valpitas. Tuvākajā svētdienā, tas ir 1924. gada 2. martā, notika mūsu ingress Viljānu baznīcā Prāvests Janis Kazanas, ģērbies liturgiskā terpā ar procesiju, satika mūs pie baznīcas durvīm un pasniedza tēvam skrindam uz šķīvīša baznīcas atslēgas. Un tad mūs ieveda baznīcā līdz lielajam altārim. Procesijas laikā tauta dziedāja savu iemīļotu dziesmiņu Marija, Marija par saules pudroka. Tā viņa apsveica jaunieradušos Marijas kalpus, kas nāca Māras zemē atjaunot klostera dzīvi. Baznīca bija pārpildīta dievludzējiem, kas bija ieradušies no, nu arī no kaimiņu draudzēm. Katrs centās kaut no tālienes redzēt, kā izskatās mūki, kuri gandrīz simtu gadu nebija redzami Latvijā un dzīvoja tikai nostāstos un leģendās. Ticīgi celās uz pirkstiem, kāpa uz baznīcas soliem, lai labāk varētu redzēt. Mātes cēla bērnus uz pleciem, lai arī tiem parādītu mūkus. Es upurēju lielu misu, bet tev skrinda pateica pirmo mācību, kura viņš paskaidroja par svinību nozīmi, pakāvējas drusceņi par klostera dzīves uzdevumiem un beidzot pasludināja, ka šī gada draudzes rekolekcijas tiks apvienotas ar tautas misijām un misiju krusta iesvētīšanu. Misiju sākums bija paredzēts nākošajā nedēļā, trešdien. 5. datumā tajā gadā sākās lielais gavēnis. Un tagad Tevs Benedikts Skrinda. Mazliet no citas perspektīvas, mazliet savādāk. Tevs Valpitrs bija iebraucis Viļānos jau 29. februārī, bet es tikai martā 2. dienā 1924. gadā. Tā bija svētdiena. Pārsteidza mūs tas, ka mēs nezinājām, ka prelāts Jāzeps Rančāns, bīskaps nomināts, un arī mūsu Marijampolis klostera priekšnieks Jāzbis Vojtkevičs bija sagatavojuši mums svinīgu ieiešanu baznīcā. Cilvēku bija pilna baznīca, viss dievkalpojums notika pacelātā noskaņā. Pēc dievkalpojuma, pēc pusdienām, sākās nopietns un arī pēc sava satura svinīgs brīdis, jo Viljānu Marijāņu klostera māja tika dibināta pamatojoties uz svētā krēsla atļaujas. Tika nodibināta Congregatio Clericorum Regularium Marianorum subtitolo Immaculate Conceptionis Beate Vir Marija Virginis – Tas ir mūsu kongregācijas senais nosaukums latviešu valodā. Tai kanoniski nodotas visas rūpes par šīs draudzes dvēseli vadīšanas pienākumiem, nodotas visas būves, visi lauki, benefīcijas. Pie šī akta sastādīšanas klāt un viņa ekscelences Rīgas bīskapa vārdā to visu kanoniski nodeva Marijāņiem Rīgas diecezes sufragāns Jāzeps Rancāns. Klāt bija mūsu pašu kongregācijas delegāts Jāzeps Voitkevičs no Marijampoles, kanonīkis Aleksandrs Novickis un profesors Dominiks Jaunzems, vietējais un jau bijušais prāves Jānis Kazanas, kā ka arī Latgulas vorda redaktors Jūris Kārklē. Un mana nabadzība, kaut minibus omnibus, bija pilnvarota visas kongregācijas vārdā pieņemt draugu un visu kustamo un nekustamo inventāru. Origināls teksts ir sekojošs. Es jau viņu nolasīšu latviešu. Es zemāk parakstījies Benedikts Krinda, priesteru Marijāņu kongregācijas vārdā, minēto Viljānu baznīcu ar visām tiesībām, privilēģijām, kā arī apgrūtinājumiem pieņēmu īpašumā un administrēšanā. Tātoreiz pilnīgi mierīgā un sirsnīgā atmosfērā sastādījām to aktu. Jau vēlu vakarā Tajā galīgi nolaistā un neapdzīvota Viljānu klostera daļai piebūvēta koka mājiņā, kas bija kārtībā un bija līdzinēja prāvesta apdzīvota, bet to cēla vēl mūžīgu dusēšanu Mikls Petrovskis. Akts bija sastādīts, bet jau nākošajā dienā varēju pirmo reizi paskatīties, kas kur ir darāms. Tik tālu tevs Benedikts Skrinda. Par to mēs varēsim lasīt vēlāk, kad gaismu redzēs grāmata. Tā sakas Marijāņu gaitas Latvijā. Kā redzam, Dievs to kartoja mazliet pa savam. Pil, es uzdrošināšos pateikt, ka pilnīgi pa savam. Jo paskatieties, arhibīskaps Antonijs Springovičs vēlējās paklausīgos Marijāņos, bet viņš dabūja uzticīgos. Tevs Benedikts vēlējās būt franciskānis un īstenot nabadzības solījumu varonīga pakāpē tieši kā franciskānis, bet to darīja kā Marijānis. Tevs Broņislavs gribēja kalpot jauniešiem un arī kalpoja. Un ne tikai jauniešiem, un ne tikai Latvijā, bet arī trimdā. Trimdā, Krasnojārskas apgabalā. Tālāk Marijāņu vēsturē būs vēl ļoti daudz notikumu, būs daudz cīņu, grūtību. Bet izpētot Marijāņu arhīvus, es varu, varu liecināt jūsu priekšā un Dieva priekšā, ka Dievs vadīja mūsu kopienu. Visi tie materiāli, visi mani pētījumi liecina par to, ka tieši daudzos notikumos bija dieva roka, un Dievs atrisināja šīs lietas daudz labāk, nekā cilvēks pat, pat būtu iedomājies. Un tāpēc šodien, kad mēs svinam mūsu Marijāņu simtsgadu klātbūtnes jubileju šeit, Viļānos un arī kopumā Latvijā, es nezaudēju cerību par to, ka Dievs ne tikai Marijāņus, bet visus konsekrētos vadīs tālāk ar savu roku jo tieši no šīs vietas atsakās arī atgādināšu konsekrēta dzīve Latvijā. Paldies jums par ierašanos! Lūdzam, lai jūs lūgtos arī par mums! Un eh, noslēgumā, darbie Marijāņu tēvi, es vēlos pateikt tos vārdus, kas jums visiem ir ļoti labi pazīstami un kurus mēs atkārtojam katru dienu Marijāņu lūgšanās. Imakulāte Virginis Marija koncepcija, sit nobis salus et protekcija. Amen. tagad aicinu piecelties un Dieva priekšā izteikt mūsu lūgumus. Lūksim par Svēto baznīcu lai Dievs dāvā spēku un mīlestību visiem saviem kalpiem, mūsu pāvestam Franciskam, visiem biskupiem, priesteriem un diakoniem. Lūksim par semināristiem, kas ir ceļā uz priesterību, lai kungs viņus tajā vada, stiprina un svētī. Lūksim par mūsu zemi, lai Kristus ciešanu nopelnu dēļ arvien vairāk cilvēku atgriežas pie Dieva. Lūksim par mūsu draugu, lai mēs paši augam ticībā un palīdzam arī citiem iemīlēt Kristu un viņa svēto baznīcu. Lūksim par tiem, kas ir tālu no Dieva lai viņi sadzird kunga aicinājumu uz atgriešanos un atbild tam. Lūksim par Ukrainu, par svēto zemi un par ikvienu vietu pasaulē, ko ir piemeklējis karš un cita veida ļaunums. Dievs apžēlojies par cilvēkiem, kuri cieš un sauc pēc taisnīguma, nāc ar savu mieru, svētību un dziedināšanu. Lūksim par tiem, kas ir nelaimīgi, vientuļi, izmisuši, lai mīlestības Dievs viņiem dāvā savu mierinājumu un svētību. Lūksim par Marijāņiem Latvijā, lai Dievs viņus vada un svētī viņu kalpojumu. Amen. lūgsim par mirušajiem brāļiem un māsām, lai Dievs savā žēlastībā uzņem viņus debesu priekā. Žēlsirdīgais Dievs, uzklausī mūsu lūgšanas un dāvā savu svētību gan šim gavēņa laikam, gan visai mūsu dzīvei. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo manu un jūsu upuri kungs, lai ir ar jums! kas ir labi un taisnīgi, pārreizi un svētīgi, kā tev debesu tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visu, jo tu vēlies no mums pašai zeliedzīgus darbus lai mēs grēcinieki mācītos sātīgi dzīvot un palīdzēt tuvākiem, un tādā veidā sekotu tavas labvēlībās paraugām. Un tāpēc līdz ar neskaitāmiem eņģeļiem mēs tevi teicām vienotā balsī sakot. tu esi patiesi svēts, tev pienākas gods no ikvienas radības. Jo caur tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu un Svēto garu, tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tiktu upurēts tavam vārdam par godu, tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, kungs, Svētī šīs mūsu upurdāvanas, tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums top par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tā ir vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja. svētīja lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs, mēs ticība, ka nāk kungs un iecināsim. Tāpēc, pieminēdami kungs tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgo augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs ar pateicību te upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upurdāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi lai mēs, pieņemdami tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžību dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar teviem izredzētiem, ar visvētāko jaunavu dieva māti Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, par taviem svētiem apustuļiem un godpilniem mocekļiem un visiem svētiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie tevis. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu mūsu pāvestu Francisku, mūsu arhibīskapu Zbigņevu, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko es atpircis Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie tevis ar lūgšanām, ved pie sevis labais tēvs, arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis. Bet mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību caur Jēzu Kristu mūsu kungu caur kuru tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Amen. Pestī mūsu kungs no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Amen. <clears throat> Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apstuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai dievā miers ir ar jums vienmēr. Sniedziet viens otram miera un izlīguma žestu. Isso, uma ciência. Dievs. Vislabais Dievs tevi lūdzām, lai svētās komunijas žēlastības aizsniedz mūsu dvēseles dziļumus un dara mūs par līdzdalībniekiem tavā dievišķajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Tad varam vēl uz brīdi apsēsties. Nu, tātad mūsu pateicības dievkalpojums par tevu Marijāņu simts gadu kalpošanu Latvijā tuvojas nobeigumam. Un te patiešām jāizsaka viņiem sirsnīgu pateicību par to, ko viņi dara. Un tas jau redzams arī kaut vai no tā ārējā. Paskatāmies, baznīciņa ir brīnišķīgi, gaumīgi sakārtota, patiešām tā, kā vajag dieva godam. Un, uh, Tātad eh, tas izaicinājums mums ir aicināt, tātad pirmkārt pašiem atgriezties un aicināt tautu uz atgriešanos. Un, lai to darītu kvalitatīvi, vajadzīgi divi kā, priekšnosacījumi. Viens priekšnosacījums tas ir izglītība, un šeit divi tevi marijāņi ir ieguvuši doktorātu. Vismaz viens ir ceļā, es ceru, ka viņš nobeigs. Un e, vispār te arī pateicība vadībai, ka ļauj studēt, jo mūsdienās ir vajadzīgi izglītoti priesteri. Un, e, e, lai mēs atpazītu, lai mēs spētu tā kā tautai nodot to vēsti uz atgriešanos, lai mēs spētu norādīt konkrētas lietas un arī spētu pamatot, parādīt, kas no kā jāatgriežas. Jo, uh, Kamēr tas skan abstrakti, tikmēr visi teiks, uz mani tas neatiecas. Un otra lieta, kas ir otrs priekšnosacījums, kas ir obligāts, tas ir atzīt dieva žēlastības darbību cilvēku dvēselēs. Šeit jau manis minētie tevi marijāņi bija eksperti. Es aicinu kā, visiem priesteriem šai ziņā arī kā, nu, pilnveidoties Jo svarīgi saprast, kā Dievs grib darboties vienā saka, konkrētā dvēselē, un kā Dievs grib darboties Latvijā, uz ko Viņš šodien mūs atg aicina atgriezties, no kā aicina atgriezties tautu. Un tur nu, tas tā saucamais personīgais svētums, tas ir tā sadraudzība ar, ar svēto garu. pastāvēšana no Dieva žēlastībā. Tā ka nu, tie ir tie izaicinājumi. Un beigās gribēju pateikt arī pateicību chciałem serdecznie podziękować dla ojca prowincjala i dla przywództwa powiedzmy prowincji za to, że pozwalacie im tutaj posługiwać, rozwijać się i wspieracie ich i doznajemy wsparcia z waszej strony. Serdeczny Bóg zapłać. I zapraszam też do powiedzenia może parę słów ojca prowincjala. Tak, Edward Steven prowincjalem. Kochani, pozwólcie na te kilka słów z okazji dostojnego jubileuszu stulecia obecności Marianów na Łotwie. Ļaujiet man teikt dažus e, vārdus, e, pateicības vārdus par Marijāņu e, simtsgadi kalpojumam Latvijā. Najpierw y, pragnę serdecznie podziękować Bożej Opatrzności za Eucharystię sprawowaną wspólnie pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Zbigniewa. Vispirms gribu jest Dieva providencei par šo e, dievkalpojumu svēto misiju, ko e, vada e, arhibīskaps Zbigņevs kopā ar Latvijas bīskapiem un priesteriem. Ale pełnię też tutaj pewną misję zleconą mi przez ojca generała Józefa. Es arī pildu šeit eh, misiju, kur man ir uzticējis ģenerālpriekšnieks Džozefs. Ojciec generał łączy się z nami duchowo i modlitewnie w tej uroczystości. Garīgi lūkšanā ģenerālpriekšnieks ir vienots kopā ar mums, kas esam šeit Viļānos. Przekazuję oczywiście pozdrowienia i gratulacje. Vēlos arī nodot sveicienus no viņa un arī tādus pateicības vārdus. Przekazuje także pewien upominek. Gribu arī e, nodot e, dāvanu. To są kielich i patena, których używamy do sprawowania Eucharystii. Tas ir biķeris un patēna, kuru mēs izmantojam, lai svinētu Euharistiju. Eucharystia jest znakiem Bożego miłosierdzia. Eucharystia ir Dieva žēlsirdības zīme. Zapowiedź Bożego Miłosierdzia mamy w biblijnej historii niewiasty, której potomstwo zgładzi głowę węża. Un Dieva žēlsirdības e, tāda zīme, ja apsolījums ir sieviete, kura, no kuras nāks pēcnācējs, kas uzvarēs, jeb samīs čūskas galvu. To jest starodawny smok, ojciec kłamstwa, który rodzi śmierć. Šī čūska simbolizē e, melu tēvu, kurš e, iesēja un rada nāvi. Tą zapowiedzianą niewiastą jest Najświętsza Maria Panna Niepokalana. Absolūtā sieviete, no kuras dzims e, pēcnācējs, kas uzvarēs šo čūsku, ir bezvainīgā jaunava Marija. Jej potomstwem jest Jezus Chrystus. Viņas pēcnācējs ir Jēzus Kristus. On przez misterium paschalne niszczy władzę szatana nad śmiercią. Viņš paschas noslēpumā e, uzvar e, sātanu un viņa darbus. To świętujemy w Eucharystii. To mēs vienmēr svinam Euharistijā. I temu zwycięstwu służą kapłani. Un šai uzvarai e, kalpo priesteri. W imieniu Ojca Generała życzę moim braciom, aby pozostali wierni Eucharystii. Eh, ģenerāļa, eh, tēva ģenerāļa vārdā arī vēlu Marijāņu brāļiem šeit Latvijā eh, svinēt Euharistiju, būt uzticīgiem Euharistijai. By w ten sposób sami stawali się świętymi. Lai tādā veidā paši kļūtu svēti. By pozwolili Bogu czynić dzieło miłosierdzia, jakie uczynił dla Maryi Niepokalanej. lai ļautu savā dzīvē arī darīt tos lielos darbus un e, izrādīt Dieva žēlsirdību, tāpat kā to darīja Jaunavas Marijas dzīvē. I tak jak przez ostatnie 100 lat, przez następne lata, których Bóg pragnie, byli świadkami Jego miłosierdzia. Un lai e, tāpat kā šos simts gadus, tāpat arī nākošos simts gadus būtu par Dieva žēlsirdības lieciniekiem e, šajā pasaulē. Byli świadkami tej obietnicy życia, którą Bóg powierzył każdemu z nas. Nu, no, lai liecinātu par Dieva žēlsirdību un par to uzdevumu, kuru Dievs arī uztic katram. Wszystkich nas tu obecnych przez Eucharystię Bóg czyni dla siebie darem niepokalanym i świętym. E, caur Euharistiju Dievs katru no mums, kas tajā piedalāmies, dara par dāvanu, lai mēs kļūtu par dāvanu Dievam. Pozwólcie, że ten podarunek złożę na ręce przełożonego wikariatu łotewskiego ojca Dainisa. Ļaujiet, ka arī šo dāvanu pasniegšu e, vikariāta priekšniekam, tēvam Dainim. I pragnę, aby Marianie wokół Eucharystii gromadzili się każdego dnia, umacniali swoją wiarę i przede wszystkim nadzieję na spotkanie z naszymi braćmi i Bogiem w niebie. Un vēlu arī, lai e, Marijāņi Euharistijā e, pulcējoties kopā caur šo Euharistijas svinību, kļūtu stiprāki ticībā un arī cerībā. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Lai Dievs visus svētī. Ojciec Dainis przypomniał mi, że jest w drodze błogosławieństwo papieża Franciszka na okoliczność stulecia obecności naszego zgromadzenia na Łotwie. Tevs man äh, atgādināja, ka arī vēl ir ceļā dokuments no pāvesta Franciska, viņa sveitība äh, marijāņiem, kuri šogad svin savu simtgadi Latvijā. Szczęśliwie jestem e, tutaj pierwszy przed tym błogosławieństwem. Nu, mēs vēl tā pa īstam nedzirdējām biskupu balsis. Varbūt eh, sveic vārds eh, biskupiem, lai kā sveiciena vārdus izsaka. Nedomāju, ka man būs jāsaka kaut kas. Neesmu pat noskaņojies. Es gribēju teikt tikai, ka tiešām Dievs vada mūsu katru un arī Marijāņus. Un es, uh, šodien tā skatoties uz eh, to sprediķotāju, uz tēvu Dmitriju, ka es biju toreiz tādā draudzē, no kuras viņš gāja vispār uz priesterību, un tie pirmie soli bija tur dažādi, turpu šurpu, un es domāju, nu kaut kas no viņa vispār sanāks vai nesanāks. Un, eh, bet eh, sanāca vairāk nekā es cerēju, vai, vai arī draudzē cerēja, no kuras viņš nāca. Viņš ne tikai priesteris, bet arī Marijāņu tēvs un arī doktors. Un, e, un tas ir tas brīnišķīgais, un ko gribēju to domu pateikt, ka Dievs vienmēr mums dod vairāk nekā mēs lūdzam, un ceram. Atļausimies cerēt daudz. Dievs tiešām mums var dot vēl vairāk. Sirsnīgs sveiciens Marijāņiem simtgadē, un lai arī turpmāk tāpat varētu kalpot. Un es atceros savus pirmos soļus seminārā, kad tēvs <clears throat> Upenieks Pēteris bija garīgs tevs. <clears throat> Kad viņš nomira, es biju beidzis otro kursu. Un tā man bija žēl, ka viņš nomira. Varbūt ne tik daudz žēl viņa paša, ka viņš nomira. Bet žēl tāpēc, ka es nepabeidzu semināru. Es domāju, nu, būtu viņš vēl padzīvojis tos dažus gadus, kamēr es pabeigšu semināru, nu, tad jau lai mirst. Bet eh, Dievs viņa vietā aicināja citu Marijāni, kurš arī bija tāpat, kā sakot, man pārsteigums. Es domāju, nu, ko tad tagad no Latvijas priesteriem atradīs par garīgtevu seminārā tādu, kāds viņš bija, jau nu neatradīs. Bet eh, atkal Dievs pārsteidz ar savu žēlastību un ar to, ko viņš dod. Viņš dod atkal vairāk nekā nu, vismaz es cerēju. Lai Dievs jums dod daudz paaicinājumu arī turpmāk, kā līdz šim, un eh, lai Marijāņi augtu skaitā, svētumā, garīgumā, un arī e, nesen beidza kalpojumu rektora amatā atkal Marijāni. E, tā kā tie Marijāņi ir tādi nu, mazliet atpazīstami Latvijā, lai viņi kļūst arī atpazīstami, lai uztur šo atpazīstamību arī turpmāk lai Dievs jums visiem svētī uz nākošiem simts gadiem. Pēc simts gadiem tad tiksimies un tad. Nu, labi. Uh, jā, ir tā interesanti. Pieminētais tēvs upeņnieks nāk no kurzemes īstenībā. Tā kā kurzeme kaut ko arī ir ieguldījusi Marijāņu tēvos. Uh, Eh, ir devusi kādu eh, labu priesteri. Un, eh, tēvu upenieku es nepazinu, bet lasīju viņa grāmatu. Bet tēvu Penčušu gan es pazinu, un tāpat kā arhibīskaps, arī viņam es varu pateikties par savu aicinājumu. Un pat ne tikai par savu aicinājumu, arī par pirmo svēto komuniju, jo viņš bija tas, no kura rokām es uzņēmu savu pirmo svēto komuniju. Un tad varēju sakot līdzi arī viņa kalpošanam, jo biju katedrālē, kur viņš bija kā viceprāvis, es biju ministrants un pēc tam jau arī garīgā seminārā viņš bija garīgais tēvs. Tā, tā saistība tiešām laikam Latvijas baznīca ar tiem marijāņiem ir nesaraujama, un tā tiešām ir dieva apredzība, kas tā ir vadījusi, ka tā ir marijāņa nonāca šeit un ir devuši tādu ieguldījumu. Un, Es domāju, paļausimies arī turpmāk, ka šī dieva apredzība vadīs gan visu baznīcu, gan arī tēvus Marijāņus, ka tiešām viņam būs aicinājumi un ka Varbūt arī ar savu svētumu viņi turpmāk palīdzēs uh, mūsu baznīcai, lai tai būtu arī svēti priesteri. Kā, lai Dievs svētī un vada, un lai šī Dieva apredzība vienmēr ir pār jums. Un tagad palūksim Marijāņu. Mm, e, kā ir? apustuliskajam administratoram no Baltkrievijas, Marijāņu Gavai Baltkrievijā. Viņš, laikam, Baltkrievu valodu mums būs grūti saprast, tad viņš pateiks krieviski. Разрешите, что скажу несколько слов по-русски, которые понимаете, хотя это не мой родный язык, конечно. Я благодарю Господа, что сегодня могу с вами праздновать этих сто лет служения Мариан здесь, в Латвии. И последних 30 лет я служу в Беларуси как апостольский визитатор, теперь администратор для греко-католиков. Но раньше, еще в советские времена, или как с иронией говорят у нас, в добрые советские времена, мы получили великую поддержку со стороны католической церкви в Латвии. Даже во время моего служения в Средней Азии, на Дальнем Востоке, всегда отец Пентюш поддерживал нас в этом служении. А, конечно, другие марьяне молились просто за разные наши формы служения. Конечно, воспоминаем сегодня, когда воспоминаем историю Марьян в Латвии сто лет, конечно, не можно не, вас, не вспомнить тоже отца Валь Петра, Яков во, во время, во время да, Второй мировой войны служил тоже в восточном обряде. Тем более, что традиция Востока и Запада, она всегда где-то, по, по, по крайней мере, в Латгалии, вместе была э, возможностью э, э, сведчения про Иисуса Христа на этих землях. Потому я, конечно, сегодня благодарен всем епископам, особенно митрополиту, конечно, але тоже ординарию этой епархии и моим собратам, но прежде всего вам, что в это время новое для всех нас, конечно, вы э, цените историю, которая есть не только воспоминанием музея, но вызовом для нашего э, свидетельства в это время э, на этих землях. augsti godātie bīskapi, priesteri, ticīgie, visklātsošie un tie, kuri klausās Latvijas rādio, arī mums ir vienoti lūkšanā un šajās svinībās. Un šajā laika posmā, kad mēs pārdzīvojam lielā gavēņa laiku, ir svarīgas trīs lietas Svētie raksti to mums norāda, un svētie raksti tas ir Dieva vārds, uz ko mums norāda svētie raksti - uz lūgšanu. Lai mēs būtu izturīgi lūgšanā, lai lūgtos. Pēc tam ir svarīgi ir gavēt, lai miesu pakļaut disciplīnai, lai nedarītu to, kas nav patīkams Dievam, bet darītu to, kas ir patīkams Dievam. Tāpēc ļoti svarīgi ir atturēties no visām tām lietām, kuras nav patīkamas Dievam. Un mums priekšā pasaka sirdsapziņa, kas nav patīkams Dievam, kas nav patīkams baznīcai, kas nav patīkams tam, lai mēs būtu Dieva bērni un lai iemantotu mūžīgo dzīvi ir svarīgi ir arī atbalstīt nabagus. Uz to norāda mums svētie raksti. Sniegt elemozinu, tas ir nabagdāvanu, palīdzēt cilvēkiem, kā sakārtot sevi iekšēji garīgi, atteikties no grēka, no citām lietām, un tāpat arī palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri tālu prom no Dieva. Mēs vispārējā lūkšanā bieži vien lūdzamies ar vārdiem, ka Dievs atgriez tos, kas ir tālu no tevis. Dievs vēlas, lai mēs būtu kopā ar viņu, tāpat kā pazudušais dēls sameklēja ceļu atpakaļ pie Dieva. Un mums, mūsu tautai, ir nepieciešams nostāties uz šī atgriešanās ceļa, jo daudz ir cilvēku, kuri projām tālu ir no Dieva. Ja tas tā nebūtu, mums būtu pilnas baznīcas. Un savā laikā veidojās garīgie centri. Pasienē izveidojās garīgs centrs. Aglonā un lūk arī šeit Viļānos, protams, arī citās vietās - garīgie centri, kādēļ tie bija vajadzīgi. Šajos garīgajos centros parasti tika būvēti klosteri, un klostera cilvēki šajos centros garīgajos sludināja dieva vārdu, evaņģēliju, dalīja svētos sakramentus, sagatavoja cilvēkus mūžīgai dzīvei, un tā, tāpēc arī šeit izveidojās tāds garīgs centrs, kur darbojās Bernardīnieši, Marijāni, Un paldies Dievam, arī šodien viņi šeit darbojas, un mēs svinam simtgadi, kā viņi šeit sludina evaņģēliju, dala svētos sakramentus un aicina cilvēkus uz atgriešanos. Tādēļ ir ļoti svarīgas viņu lūgšanas, īpaši, kad lūdzamies par tautu, par cilvēkiem visiem ne tikai par sevi, par savām vajadzībām, bet par daudzu vajadzībām, visu vajadzībām. Tagadējais pāvests tieši uzsver to, ka par visiem, par visiem izlietas Kristus asinis. Visiem vajag atgriezties, visiem vajag sagatavoties mūžīgai dzīvei. Un arī to agrāk, agrāko laiku Cilvēki, garīdznieki to ļoti labi saprata, tāpēc arī būvēja šos garīgos, garīgos centrus. Un arī klosteros daudz lūdzās, arī tagad vajag daudz lūgties. Nevienu klosteros, bet katrā draudzē, katrā tādā garīgā centrā, kur mēs pulcējamies kopā. Lai Dievs arī uztur šo garīgo centru viļānos, arī citās vietās, un lai tie nes Kristus gaismu mūsu tautai, visiem cilvēkiem. Saku paldies Marijāņiem par viņu darbību, par sadarbību ar bīskapu, par dieva vārda sludināšanu, par sakramentu dalīšanu. Un gribēju teikt, kad kādā grāmatā lasīju, Kādā veidā tā sanāca, ka baznīcās ir krēsli? Tāpēc, kad mūkiem vajadzēja daudz lūgties, viņi nogura, un viņiem vajadzēja kur apsēsties, un tāpēc ieviesa krēslus, tādus, kādos, kādos jūs, kuros jūs šodien arī sēžat dievkalpojuma laikā, bet sen senāk nebija krēslu. Bet tad izplatījās pa draudzēm arī pateicoties klostera ļaudīm. Tāpēc, ka viņi daudz lūdzās un aicināja tautu uz lūgšanām, tāpēc arī krēsli ir, kā sakot, ieviesti baznīcās, protams, jau sen. Centās sagraut šo garīgo centru, izdzina mūku sārā no šejienes Bet to, ko Dievs ir iedibinājis, to nevar iznīcināt. Tāpēc viss atjaunojās, un jūs redzat, cik ir skaisti viļānos, baznīcā, ārpusē, un te viss ir piepildīts ar, ar lūgšanām, piepildīts ar lūgšanu garu. Tādēļ arī mums ir īpaši šajos laikos kas mēs dzirdam, ka tur un šur runā par briesmīgām lietām, kas mums ir vajadzīgs - lūkšana, gavēšana un palīdzība tiem cilvēkiem, kuriem grūti klājas, vai garīgā dzīvē grūti klājas, vai laicīgā dzīvē, un viņiem vajag sniegt palīdzību. Un šīs trīs lietas, ja mēs tās praktizēsim, darīs mūs bagātus Dieva žēlastībā, lai Dievs palīdz Marijāņiem arī turpmākā dzīves posmā un arī visiem, visiem, visiem cilvēkiem turēties pie Dieva. To vēlu visiem un Marijāņiem saku lielu paldies par viņu darbību. Paldies visiem! Un tagad noslēgumā svētību. Thank you. Dievs kungs, lai ir ar jums! Lai kunga vārds ir slavēts! Mūsu palīdzība ir kunga vārdā. lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gārs. Dieva žēlastība, lai jūs pavadā. Marianio Himna. Paldies visiem par kopīgu lūgšanu. Priesteri pēc mirkļa sastājās baznīcas priekšā uz skaistu foto piemiņas, pēc tam dodamies uz kapsētu, jo svarīgi ir priecāties par to, kas ir tagad, bet ja nebūtu sakņu, mūsu nebūtu. Un tāpēc mirklis kapsētā lūgšana par mūžību aizgājušajiem tēviem. Dodamies tagad laukā no baznīcas uz kopīgu fotografiju, pēc tam uzaicinātos ciemiņus, aicinām uz tautas namu, kultūras namus, tēju lielā gaviņa tējas klāzi. Paldies!